policyjnych lamp Chłopaki z Puławskiej, słuchaj tego! Nasz błękitny na balkonie sączy gwiazdy Usłyszysz syrenę już wiesz, to rządzi miasto 9, 9 i 7 to nasz numer, nie splendor Nie wiemy pisem, za to nas szanować będą Ciemny mój brud, nim odwaga, tutaj każdy jak brat Będziemy się ścigali, choćby miał się kończy świat Dojedziemy i zgnoimy twą ekipę pełną szmat Następne pozdrowienia wyślecie za krat w ogóle jesteś, że nazywasz nas psami? Wy kurwy z ulicy jesteście zerami Z solą wokół miasta my porządek siejemy w pełną kurwą patologii, kres niesiemy Policja jest straż miejska zawsze brakną trzyma sztanę Utymowa kontrola, ty masz już przejebane Pałą żebra, ból na mordę, postawimy cię pod ścianę Vendetta za ofiary, Magdalenka, pamiętamy Załeś złą kasę, kilka lat już wiedzę szkole Z patrolową ekipą dziś wieziemy cię na dole Kumple rozbój się na dzielni, przejebane masz już szafę 4-8 murowane, ci się skończy z i jak kurwo nie masz kasy, a 62 kk Odwiesimy ci zagasy, w sztumie pierdol skończysz kurwo Na klawisza będziesz smyczy, zapamiętaj Na końcu dobry chłopak z ulicy Każdy obywatel zaraz ognie dzisiaj skoczy Za wami w bloku, co śmierdzi biedą I moczek stoi Krajewski skład bez honoru i ambicji Dresowe kurwy, oddajcie pokłon policji Perełka na 200% dziś błękitne są ulice Rap podziemny gryzie glebę, a policja jest na szczycie Blokowiska są spokojne, ty oglądasz się za siebie To porządek na dzielnicę, a policja was jebie Policja jest fest, no, no. Teraz marsz Freda codziennie rano Gadaj marsz Freda codziennie rano Marsz Freda codziennie rano To może Generalnie ulicy prawdę Chcesz budzać wokół respekt, a wzbudzasz bogaty Bujać się jak rudy rezus Po blokowiska płytak my jedziemy na sygnale Ty uciekasz jak cipa Podjeżdżają prewencyjnie, droczym szary pleką pijać To nie ja padnę władzo, koleżanka upaliła Tak naprawdę to was lubię, Może ją na bluzie By kolegom imponować i szacunek mieć budzie Kolejne tłumaczenia Twy koleżków z podziemia Nic nie mają do stracenia, nie chcą iść do więzienia Oni nie chcą być uczciwi, chcą na papier żyć prawem My zagram zielonego, założymy kurie sprawę nie wiesz o czym mowa, ja to ujmę w prostych słowach Policja was wie, przed nami się nie schowa Fiera piję od was dala, grywa kot, zapierdala Cztery kaple na mym koncie, błyska świeci w twoich karach Ja wakacje na majonezę, ty zakupy w tej drodze Luksus płynie w moim domu, najważniejsze są pieniądze Ulica to Alfons, wy jesteście i dziwko Śmiech na komendzie, że wam wiecie, że przyszło ogień dzisiaj skoczy za wami z bloku Co śmierdzi biedą i moczem stoi z Kisła bez honoru i ambicji Dresowe kurwy, oddajcie pokłon Góra na 200% Dziś błękitny są ulice Rap podziemny gryzie glebę A policja jest na życie Blokowiska są spokojne Ty oglądasz się za siebie To porządek na dzielnicę A policja ma ziemię Jeden z drugim wielki kozak Na pakerni sto na klatę Moje buty i kajdanki Zrobią z ciebie zwykłą szmatę Gdy lansujesz się na dzieli, Gold i trójka pełen bajer Ja podjeżdżam srebrno kijo Ty spierdalasz jak frajer Jesteś dobry chłopak Mówisz napierdalasz konfidentów A kolegów swoim sprzedaż Zanoszenie paru skrętów Kim ty jesteś młoda kurwo Ile ty masz teraz lat Ja jebałem twoją matkę Zanim przyszedłeś na Skoro mowa o twojej matce całkiem niezła jest niej dziwka Wiem, poruchał ją kolega, po to misarz na przeciwka Przyszły krzyż, jak już szkołę nie masz kurwa nawet pracy Więcej hajsu od ciebie mają nawet żebra szacunek Kiedy jestem w radiowozie Łatwo obieram kierunek Prosto na twoją dzielnicę Gdzie swe role są w rodzinach Później wrót paralizator Skończysz kurwa w swoich szynach ręce i mikrofon prawej Mocno trzyma grata Cztery kule w twe kolano Oto moja je zakłada Zakłócałeś porządek dobrym obywatelom Jeśli nie mój pistolet To cię wpierdol przed felą Zamykamy wam miastę Wy kurwy narkomani takich werset blizu Jesteście rozjebani Choć z góry przegrani Macie tydzień na odpowiedź Chuj wam w dupę łzerzy Czekamy w Radiu Wozie